छः जीवित पाँच पाँच पाँच два четыре ноль один пять два четыре ноль один шесть три девять один девять шесть три девять один девять девять два шесть девять девять девять два шесть девять девять один четыре шесть ноль ноль один четыре шесть ноль ноль семь четыре два четыре восемь семь четыре, два, четыре, восемь, четыре, шесть, девять, четыре, шесть, девять, пять, пять, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.